Sebastián Ger, eh, kasu ostalariak kisu kolektiboko kidezira eh, berriki zuen eh, asxerrea plazaratu duzu epreseski bayonako rekartu erabaki batan ondotik aurten horren batean etxiberko dituzue ateak xingar feria denboran hori ez duzue normala atxematen? Ez, ez dugu normala atzabaiten ez behi dugu zeren zat guk Ostalariak behar dugu ordu bat eiki aurten ez dugu ulertzen, ez dugu nahi utzi igaitera, haigira pentsat ulertzen bairoko festaren zat nula pasatuko den eta ondo kurte Eta ez dugu ulertzen zer den tabernak eta atetxeak behar dire uano, pakatu. Ez da gure ipakatzia. Ba denak presuak denak goiti joaiten dira. Jan haia edatekua denak goiti joaiten dira. Gure bizitzia behar dugu eh, erabazi eta holako eh, momentu entzat. Ez balin badugu lanian ari haitzen normalki. Zaila izanen da gehiago eta habo. Eta hor egiko etxaren erabakia da, noren erabakia da este hauren bat. Herriko txak du, eh, hartu, guk nahi dugu ari normalki, guren lana egin normalki, soizu igan urtin bezala. Errantzien gerla izan entzela, antrelezuren gelo COVID eta jola denak bildu ginen. Eta finalki, soizu irrenta atope zen, dirua oso una zen, eta gu gure lana egin dugu. Zer da ahazoia? Horrein, atxarrian errantzien ez behitzen uh, eh, aski eh, ahalbiltzen. Lehen, eh, lehen eskuza zen uh, kupe du mondu derrugbi. Bela denek badakigu, setemez etu irrietan dela. Horrein, uh, bom, ez gunin txobel ertzen. Horrein, erraiten dire, manifak eta hola. Bo ahal dugu entzuten, ez dugu habusin hesten. Guk uh, behar dugu ari eta behar dugu errezibitu. Ezerk eta normalki uh, rentea helzen delaik holako horako momentu entzuten guztientzat. oren bat, beraz, oren batetik bira, hori biziki importanta da? Hori ah, ahaldu ulertzen, eta ulertzen du jenteak zer gaitenen ere, mena, harrentzat behar dire jakin. Nik bezala, nik terraza nik egunean lanean ari naiz, bedatzietan goizean, gaiak ditartino lanean ari naiz baina gauezko tabernak hasten dira lanean seietan, ongi lanean nahi dutean. Ordu bat ekitzen bali maduz hastean, osteguna, ostialia, larun igantean lau ordu egiten du. Egun erdi bat egiten du, animalea da, animalia da, da, da, da taberna bat entzat, eta ordu hori, azken ordua da, ezagutzen duzila nore duna den festa, hor dire, eh, hor dire, egia, diru habu uh, usten eh, taberna batetan. feria zinez, zuen dago, itzordu biziki importanta da zuen. Eta bai, xajua behar dugu prestatu, gauezko tabernak ez dira ari, eh? zaila da, eh? uda zaila da, berentzat, behar dugu prestatu sajua, behar dugu prestatu la trezorri, eta eta horti pasatzen da, xingar ferria prefosta. Mentuko ez da aterabiderik ala izanen da, edo espero duzu aldaketa bat emendik Ez, orain badakigu, hola izanen dela, mena, guk nahi dugu, jakinazi jenter, jentek behar dire jakin nula lanian agirean. Nula prestatzen dugun uh, feria, hori desizioni hori, erori da dila bi haste. Dila bi haste, bada urtia beno gehiago, haigiela, igan urteko uh, xingarferia eta baiunako festaren zat, berdina pasatu da. Azken desizionik, aste bat beno lehen jakitzen dugu. Holako ebenementuak behar prestatu, langileak behar prestatu, lo stok behar dugu ez da hilabete zumait behar du holako mentuan prestatzeko. Hori eta guk nahi gu nuke, zumait egin, bena ez haste bat beno lehen, jakiteko ze behar dugun egin eta nula beharra bat dugu guk ere prestatu. Gu uh, taberna nausiak jatetxe tabernak ez gira kumitatuik ikolako bilkioetan. Niko hori ez du pentsatzen dugu denek behar gu jari mahenu eta algarrekin lanianari.